Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti i da budemo od onih koji su zahvalni njemu, koji se njemu vraćaju svim svojim halovima, svjesni da blagodati njegove ne možemo ni nabrojati, a kamoli se na njima zahvaliti. Salavat selam imamu, vođi, i prethodniku onih koji su zahvalni stvrtelj našem prvaku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam njegovoj časnoj porodici plemenitima sahabima gospodaru naš nemamo znanja osim onoga kojem si nas ti poučio molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš korisnim znanjem i da nas počastiš da to korisno znanje u svojim životima živimo. Amin. Amin. Draga braćo i poštovani sestre, samo vas zamolio malo braću da se malo naprijed pomaknu. Grahota je da stoji ljudi, ima i stariji ljudi. primaknite se, ja se uvuč malo. Nemojte da iko stoji, hajde. Alhamdulillah, mi smo došli do 40. poglavlja u knjizi o abdestu. I dok je naš sultan učio ove kuranske ajete, ne mi nešto što, eto Haman, ja mislim jedno dvije godine nisam spomenuo to nigdje. Kaže, pitali su imama Ebu Hanifu, mada te kulu fi ređulin, šta kaže za čovjeka? Juhibbul fitne, voli fitnu. Wa haq, prezire istin. Wa yusalli bi gajri vudu, klanja bez abdesta. Šta ima ono još četiri mislim. Kaže, voli fitnu prezire istinu i klanja bez abdesta. Kaže, to je, kaže, pravi mumin. Kaže, kako? Kaže, prezire istinu, hak, jel? Kaže, gospodar za istinu, vođa et sekretul mauti bil hak. Došla je smrt sa istinom. Smrti istina, čovjek je prezire. Čak u hadisi kuci kaže, gospodar, ni, ni u čemu se ne kolebam, koliko se kolebam kad trebam duš moga roba vjernika da uzmem. Jer znam da on prezire smrt teškom A kaže ovo, voli fitnu, voli ono što je jel fitna, iskušenje. To je ovaj kuranski koji je sultan pručio anualukum fitna. Vaši imeci i vaše porodice su iskušenje. Normalno da čovjek voli svoju porodicu. A dobro ovo Jusali bi u kaže obavlja salat bez abdesta, kaže donosi salavati i salame na poslanika. Jer zato mu ne treba, zato mu ne treba abdest. Subhanallah, nekada nisu stvari onakve kakve se nama na prvi pogled čine. I uvijek je bitno da uđemo u suštinu stvari. Zamolio bih vas na početku, kao što smo običajali, da se sjetimo Fatihom ili i Mama Buharije, čiju hadijsku zbirku, zbirku čitam. Redan, lillahi fatih 40. poglavlje nama koji živimo elhamdulillah u ovom stoljeću kada su blagodati gospodara takve da kako to moj dobri kolega naš kurra Hafiz Dževad Čošćimovića reč kaže moj Hafze kaže ni faraoni nemaju ovo što danas prosjeća čovjek ima a stvarno kad pogledaš kako je Elhamdulillah život danas lakši ljudima do tekuće vode u njihovim kućama, do, do svega onoga hvala Bogu što imam. Zašto ovo kažem? Poglavlje babu istijamali fadli vodu i nas. Kaže poglavlje korištenje ostatka vode nakon što neko abdesti. Znači uzme neke posude, uzme vode da bi abdestio pa nešto preostane u toj posudi. Sada korištenje te vode koja je preostala. Naravno nama je malo i ovaj da kažem u najmanju ruku ne osjećamo da je to toliko bitna tema a onaj koji je tokom agresije na Bosni i Hercegovini nosio one kanistare, zna kako je bilo 5 ili 10 ili 15 litara vode nje. Pa nekad vamo iz gazine medrese jedino gdje ima skroz na drugoj strani vamo da doneseš vodu da bi se abdestio. I sjećam se da su ovaj učenici imali običaj mjeriti ko će sa manje vode abdest uzeti. A da bude isprava. I to je bilo onaj subhanallah pokazate pa nekada u onoj flaši ovoliko vode bude čovjek uspije kaže da abdesti. Hvala dragom gospodaru mi na svojim česmama danas imamo vodu. To je blagoda, dragog Boga. Mi imamo hvala Bogu za razliku od mnogih muslimana danas mi imamo slobodu. Slobodu da se okupljamo, slobodu da se družimo, slobodu da se odgajamo. Ništa ne može vjernika i vjernicu odgojiti do liđamije bez džamije, bez tog ambijenta, bez ambijenta gdje se Allahu na seždu pada. Ima li neko da ga nikad niko nije lupio nogom kad je na seždi? Ima. Znam si, dođeš kod premijera, kaže, jel tebi ikad niko lupio nogom u glavu? Jel tako? Ima li neko da ga nije niko lupio u glavu? te te ova ispred, te Dešava se, zašto? subhana latina seždi gospodar normalno ova ispred, pogotovo ako kad je guž. Odgajate, džamija te odgaja I nekada mi očekujemo od onih ljudi koji se nisu odgajali u džami, očekujemo da nam dadnu odgovor kakav bi dao insan koji Allahu na seždi se odgajaju, koji se u džami odgajaju, koji se u hajratima odgajaju, koji se u dobru odgaju, koji se družio s ljudima u čistom ambijentu, neopterećen interesima. I onda imaš kuranski ajd koji ti kaže وَكَمْ مِنْ فِيَتٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَتًا كَثِيرَةً بِإِذْنِلَّهِ Kaže koliko je mali skupina koje su povjedile velike skupine. Koja? Ona mala skupina koja čvrsto vjeruje u svoju misiju, čvrsto vjeruje ljudi, oni koji su zabludi, koji su u tmini, u svojoj tmini radi, nestaju. Nestaju, ne miruju. A mi kojima je Allah dragi dao svjetlo, dao uputu, on nam stvoritelj, on nas, vodi, on nas vodi, dao nam Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da iz njegovog života učimo. Mi smo ti koji smo se predali. Mi smo se predali prije nego što je bitka počela. I baš malo prije dok smo se družili sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi na jednom drugom mjestu, naumpadne vidite šta se dešava. Kako se vrijeme mijenja. Kaže, nema više otac i majka, nema više babo i mama, nego će biti roditelj jedan, roditelj dva. Ja kažem, zafrkavam se Hanum i kažem, zavni mi dijete broj četiri da mi nešto donesi. <laughs> Subhanallah, čuvajte se. Polako, mi se, nas se priprema. Subhanallah, najgora stvar je da čovjek izgubi one vrijednosti koje su koji su najbitniji, A to je vjera u dragog Boga. Vrijednost stvari ne određujemo mi. Pazite, vrijednost crne čaše vode. Kaže Hasan al-Basri jednom od halifa. Kaže, halifa muslimana, prvi čovječe muslimanske zemlje. Da ti neko uskrati taj guc vode, taj, taj, tu čašu vode koju držiš u ruci. Šta bi dao, kaže, da dobiješ tu vodu. Umireš ođeć, kaj tako mi Allaha dao bi pola svog, svoga carstva. Kaže Allah ti da ti neko zatvori tu vodu u tebi. Da ne može da izađe. Pa se sam napušiš. Kaže šta bi dao? Da ta voda izađe iz tebe. Kaže on u drugu polovinu. Pa kaže nema onda radi gutlaja vode da prodaješ svoj ahiret. To, su, je razumijevanje. Subhanallah, vjernik i vjernica. Na ovaj način razumiju život. Nemojmo dozvoliti. Izgrađujmo sebe da budemo oni koji imaju svoja, svoja uvjerenja, i ne, nemojmo dozvoliti da nas neko ubjeđuje, kako to kaže naš Suleman Efendija Kurtanović, uvodi u bijedu. E, ubjeđivati. Možeš ti uvjeravati čovjeka, ali ako ga ubjeđuješ, onda ga uvodiš u bijedu. To je ko što zna, ono igra sa riječima. Ovaj, ali definitivno mi moramo, u ovom je vremenu, svaki musliman i muslimanka ima obavezu da bude toliko obrazovan, toliko pismen, toliko da zna, da brani ljudi ono što voli. Jedan od najljepših uvoda u knjigu jeste knjiga se zove Kisatul iman, kazivanje o vjerovanju, kad kaže na početku autor govori o tome koliko je vjerovanje u stvoritelje utemeljeno na nauci. Pa kaže talema waditu an udafi amman uhib. Kaže dugo sam priželjkivao da branim onoga koga volim. Kako da branim ako ne poznajemo? Kako da branim ako nemamo informacija, ako nismo se, ako nismo učili? Ljudi, ako hoćeš da ti čak i mrav u svojoj rupi, čak i, i riba u moru, da moli Allaha da ti oprosti, šta u ovoj hefti moraš uraditi? Kaže Hazret Pejgamber sallallahu alaihi wasallam, zaista Allah i meleki i svi na nebesima i svi na zemlji, pa čak i riba u moru, čak i mrav u svojoj rupi. Moli Allaha da oprosti kom je? Onome ko ide da traži znanje. I zato kad se promijeni naš pogled na stvar, tada će se promijeniti stvar. Jer mi ćemo i drugačije gledati. Nemoj, evo, poštovanje prema roditeljima. Prije nego što uđemo u ovaj hadis, e-mail je jedna sestra poslala, kaže, pročitaj ga. Ja sam ga zapamtio, e-mail, neću ga čitati. Allaha mi dragog, e-mail je da se srce kida. Kaže žena 50. godine, dolazi u njena majka u bolnicu. Kaže žena je očigledno ta u 50. godinama vrlo imućna. Jer se kaže u bolnici smjestili u dio u poseban apartman. A opet kaže samo priča, uf, ovo je kaže rupa. Dolazio je majka njena u 80. godinama. Kaže potrudila se huda, skuhala, donijela. Donijela je, odjela, kaže nekog i paradajza, haman domaćeg našla ili nešto. Donijela je i paradajza nešto. I kaže, dolazi ta nana svojoj kćerci, a kaže, može zauzeti biznisom, samo putuje, nema ga nikad. Kaže, Allaha mi dragu da se srce. Kaže, ulazi kod svoje rođene majke. Majke jede, jede hranu koju su kupili iz restorana obližnje, pa kaže, rekla sam ti Bona da mi ništa ne donosiš. U tim godinama tako majku vrijedi čovjek. Tako na, na svoju majku. I kaže, kako se to obukla? Stidi se majke, mati, žena izgleda da je, da je alhamdulillah, jakog islamijeta, možda je došla i pokrivena i ovako. kako se to obukla? Zar ne? I kaže, dok je ispraćala majku do vrata, kaže, moja mati kaže, šta će tebi glava kad njome ne razmišljaš? Jel, jel razumijete šta je vrijednost? Hadis koji ćemo sada, ako Bog da pročitati, govori o autoritetima u životu ljudi govori o tome da nije isto. Nije isto onaj čovjek koji je mene počastio pa mu u jednom periodu mog života uzeo za ruku rekao haj sa mnom na džumu. Koga mi imamo da smo ga poveli na džumu? Koga? Pa zamisli samo evo koliko nas ima ovdje stotinjak. Zamisli da imamo samo u sljedećoj godini zadatak da kažemo jednog da mi je. Samo jedan jarab, jedan insan. Da počne glanjati džumu zato što sam ja rekao vidim čestite odgojeno Haj sa mnom na džumu. Samo jedan da ima. Za deset godina u Bosni bi više klanjalo džumu pet puta nego što ne klanja. Ili bi deset puta više klanjalo što uopće klanja. Hamdu. Allah dragi. Zbog toga te stvari, autoritet u životu, je vrlo bitan. I to vas raduje, vjerujte. Jedan čovjek priča prije par dana, desilo mu se, kaže, ovaj, zove, ga, zove ga dječak, dječak kojeg je on u Mektevu učio. Zove ga, kaže, subhanallah, kaže, oženio sam se, kaže, došla mi je crca, volio bi da ti proučiš rezani i kamet nju Znaš, to zadovoljstvo, tu slast, da si ti neko dijete od 7-8 godina, uzeo, pa ga usmjeravao, pa mu govorio nemoj psovat, pa poštuj roditelje, pa obavljaj namaz. I da je to rezultiralo nakon 10, 12, 13 godina. Rezultiralo brakom, rezultiralo djetetom, rezultiralo dobro. I onda kaže, gdje bogat ti pručio za Kako da srce ne bude puno? Čim, vjeruj mi, taj osjećaj, to je isto kao kad, subhanallah, desit se da se čitav dunjaluk zatamni pred tobom, pa odjednom Allah da se obasja. E tako se čovjek u tom trenutku osjeća. Jer je pejgamber rekao, bolje ti je da Allah preko tebe jednog insana, nego sve na dunjalu. Jedan insan. E, ovaj hadis započinje sa jednim uvodom. Kaže, u emere Jarir ibn Abdillah, kaže, naredio je Jarir ibn Abdullah ehlehu, svojoj poraci en je te vodao bi fadli sivaki, da koriste vodu koju, koju, od koje bi on uzeo da svoj misvak smekša, ono što bi mi kazali da opere svoje zube uzeo bi od te vode. I znači nije smatrao da uzimanje od te vode od te vode da umanjuje, umanjuje njenu, njenu čistoću ili ne do Bog mijenja njen status. I ovdje je vrlo bitna stvar. Voda, mi smo radili to alhamdulillah iz fikha oni koji se sjećaju. Imamo koliko vrsta voda. Pa evo dvije su nama bitne. Imamo vodu koja je korištena, ali to korištenje nije pokvarilo, nije onečitlo. To je kad popije insan vodu, jel tako? Nije to, to mislom vodom možeš abdestiti. Razumijete? Imate vodu koja je korištenjem postala ovaj, e, čisteća, ali ne čista. Možeš primjer da sa njom otkloniti nečistoću. I to, alhamdulillah, Allah dragi je dao tako da je nama u Lema da u detalje pojasnila u kojem, u kojem je slučaj ovako, u kojem je slučaj ono. I da, da, da znamo vodu koju koristi čovjek a nije se ona uprljala, nije se onečitla, znači ona je čista. Hadis ide hadesena, to je 187. hadis. Hadesena Adam kala, hadesena Šuajb kala, hadesena Al-Hakem kala, samiju Eba Đuhajfete Jakur. Prenio nam je Adem od Šobe, od Hakema, od Eba Džuhajfe. Da je čuo, Haređa alejna Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Sada ova Ebu Džuhajfe, ashab, kaže, izašao je pred nas Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Bili su na put, bil hađira. Kada je sunce bilo jako. To je još uvijek, znači, prijelaz između podnevskog i kindijskog vremena fa utije bi vodu in Pa su donijeli Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam posudu u kojoj je bila voda da bi se Boži poslanik abdestio. Fađale nas jahudune min fadli voduihi fe bihi. Pa su ljudi nakon što je završio abdest, uzijeli su ostatak one vode koja je ostala iza Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi i uzijeli su tu vodu i počeli su oni se umivati tom vodom jer im je drago da dotiču vodu koju je dotakao Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fasalna nabiju dhuhra rekatini wal asra rekatin. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi klanjao dva rekata na putu, dakle podne namaza i dva rekata i kindije namaza. Vabejne jedih aneze. A ispred sebe je pobo štab. To je ono što zovu sutra, jel tako? I kad ima imam sutru, ne treba svako ispred sebe štab zabijati. Znači, <laughs> dovoljno je njegov. Tako da ne bi bilo, ono, svi pobili po neki štab ispred sebe. Dovoljno je sutra imama. Hadis Rasulullah sallallahu govori o jednoj stvari koja se kod nas desla. I ona je, ona se mora hitno mijenjati. U doživljaju ljudi, u trenutku kada ti neko kaže kaže Allah kaže poslanik kaže meni nakon kaže Allah kaže poslanik ja nemam nikakvog drugog autoriteta nego ja ću na osnovu kaže Allah i kaže poslanik izvoditi zaključke, izvoditi smjernice, izvoditi svoj vjerski identitet. Pa zar nisu Allah i poslanik kazali وَلَا تَكُلْ لَهُمَا uf Otcu i majci nemoj reći nikoliko uh. Zar to njih ne čini autoritetima? Zar nije gospodar u Kur'anu rekao Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun Upitajte one koji imaju znanje ukoliko ne znate. Zar Allah nije dao težinu onima koji imaju znanje? Čak šta više, kaže ših Al-Azhara, pitali ga, kaže, vi tvrdite musliman da u Kur'anu imate rješenje za sve. Evo dajte mi, kaže, kako se kuha hljeb? kaže njemu ovaj šehu Lazar, tom čovjeku koji problematizira, kaže, zar nije Allah rekao, pitajte one koji imaju znanje, hodim kod pekara i pitam ga. Razumijete? Mislim, ne, neće u Kur'anu pojašnjavati to, ni astronomiju, ni, ni, ni, fiziku, ni biologiju, ni, ali će dat, pita one koji znaju. Subhanallah, zašto ovo govori? Ovaj hadis Rasulullah pokazuje ljubav koju su oni imali prema Božijem poslaniku. I mi ovdje imamo, nekada je čovjek čvrsto uvjeren u neke stvari. Da ne kažem ubijeđen. Čvrsto uvjeren u neke stvari. Ali nije u stanju, zato što njegovo srce ima smetnju da, da to prihvati. Nije u stanju da to primijeni u svom životu, iako često vjeruje da je to dobro za njega. A takvi stvari, pazite, bil, nema studenta na ovom svijetu koji ne zna da je za njega dobro da na vrijeme završi svoj studij. Ima li neko da kaže da je bolje 8 godina? Imali smo jednog baba Albanca, pa dva put išao na svaku godinu, pitamo što. Pa kaže, baba je krojač. Pa kakve to veze ima ću babo Pa kaže, šav kad se dva put prijeđe je jači. A <laughs> na babin račun, ne na tvoj. <laughs> Znači, taj dva put prijeđe preko šav. A sta ono, on, ali volio, valjda mu se dopadala sredinu. Naravno, on je učio mimo, mimo fakulteta, pa je popunio je to vrijeme. A mi ga pitamo, znamo, pametan, bistar. Mislim, pogotovo ovi Albanci imaju jako koje sam ja susreo, imaju jako pamćenje, puno bolje nego mi, kod njih imate hafiza, hvala Bogu i više. Pitamo ga, ba što ne daneš god? Pa dva puta kad priđeš jače. I šta je, šta, je, šta je bitno? Student zna da je za njega dobro da navaka dadne fakultet. Međutim, pronađe hiljadu razloga da rastegne svoj studij. Može li mi ko kazati šta je njega pobjedlo? Pobjedlo ga je njegovo srce. Sjela sa babima stani ban, ti sada čovječ ti sada poput vojnika koji si izaš u misiju. Tvoj je zadatak da izvidiš koliko neprijatelja ima. Nije tvoj zadatak da brojiš tabla u šumi. Nije tvoj zadatak da se baviš nekim drugim. Allah, pa to sam malo prije govorio, kako šeitan se poigrava. Stanemo na nama, šeitan kaže, ja mogu si učiti Kur'an. Uzmijemo Kur'an, šeitan kaže, bolan da si sadaku dao u tabačkom, bolje ti je bilo nego što sad Kur'an. Ti kreneš da daš sadaku, je bolje ti je da si tamo na namazu bio poigrava se šeit. Ne trebamo mu dozvoliti. Ono što nas je Rasulullah s.a.v. naučio, da Allah voli od naših djela, ona u kojima ustrajemo. Ljudi, inna Allahe la jemellu hata temellu. Allahu neće dosaditi da prima dok vama ne dosadi da činite. Jedna od, jedan od ibadeta ljudi, od Allahu dragih dijela, jeste taukir, Lituazi ruhu otuvaki ruhu. Kaže se da biste vi pomogli Resulullaha i da biste vi poštovali Resulullaha. Ako ne poštuješ roditelje, zar možeš Resulullaha poštovati? Ako ne poštuješ starijeg brata, koji će ti vam za ruku pa to, to, to je moje iskustvo. Kako ćeš poštovati Hazreti Pegamber? I kad je u umetu Muhameda, pogotovo ovdje u Bosni, kad su oboreni autoriteti, kaže meni autoritet Kur'an i Sunet, a mašala ti sve studirao pa nam znaš reći kako. Šta znači to? Subhanallah. Autoritet Hazreti Pegambera sallallahu. Autoritet naših roditelja. To su sve autoriteti koji izviru iz Božije objave ljudi. Ako mi ne uvažavamo, evo, Džerir, meni je zanimljivo ovo, ja imam običaj kad se ženi i luda je neko od ovih baba pa me zovni. I obično, znate, ljudi misle ti samo ovako pritisniješ i ljudi pričaju. Ne može. Trebaš biti u halu, trebaš se spremiti da nekome nešto kažeš. Ali ovdje kaže ovaj, naredio je Džeri Riban Abdullah svojoj porodici da koriste ono što je ostalo od njegove vode nakon što je mi svak ga. Subhanallah, kad dođe svadba, ovaj, imam situaciju da ovaj glagol naredio. Meni je nekada onaj stvarno prvo počnem, nemam ništa materijalno da poklonim, pa kažem mladoj, onaj, kažem mladožen prvo, mladožen sam prvo, kom je sam? Mladožen prvo. E, kaže mladožen, jesam čuo onaj, da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao, najbolji od vas su najbolji prema svojoj porodci. A mladožena ona obori glavu, a tamo žene udaraju u muževe, kako si čuo. <laughs> I ja ču najbolji odmah, znaš, otvorio si joj ono što voli da čuj. A onda krenem, krenem vamo, onda kažem, kom je onda mm. kažem, mladoj, kažem, Hazret Pegamber sallallahu alaihi je rekao najbolja žena je ona kad ju muž nešto naredi ona ga posluša. Onda oni muškarci još više izgubi gledajte i nič Subhanallah. Pa, treba imenovat stvar. Treba imenovat stvar. Za volanom burom stavi dva volana pa vidjeti da ćete na kraju iti i ona motore voziti. <laughs> Definitivno. Kad te će doći do pucanja? I subhanallah, ako nema autoriteta, ako muž i žena ne jačaju jedno drugom autoritet u kući, šta će biti? <laughs> šta? <laughs> odmah na motore pa- Dakle, alhamdulillah. Hvala dragom gospodaru. Pa je u islamu uspostavljen ono što se naziva sistem vrijednosti. Ja vas molim da o tome razmišljate. Sistem vrijednosti znači da sve ima neku vrijednost najveću vrijednost meni ima moja veza sa stvrteljem. Nju nastavim, tražim njegovo zadovoljstvo kad vama govorim, kažem ja nek im uđe nešto, nek razmišljaju o tome. Nek klanjaju dva rekata pa nek zamole da Allah pomogne umet Muhammed. Nek daju redovno sadaku. Nek ne budu grubi jedni prema drugima. Nek se organizuju, nek se druže. To, znači, to, to je moja veza sa stvrteljem manifestira se kroz neki dobronamjeran odnos prema ljudima koji odluče da dođu u ovu malu kvadraturu, da dišu u zrak koji je već, alhamdulillah, onaj, ugrio se i da kažu, a na što ste drugih mjesta bio? To je najvažnija veza. A nakon te veze. Onda kažeš, ko određuje vrijednost stvari, dragi Bog? Najvrijedniji su ljudi ko pejgambere, poslanici, jel? Oni su najvrijedniji. Zatim ko? Oni koji pomažu pejgambere, oni koji koriste ljudima, moji roditelji. To je sistem vrijednosti koji vjernik treba u životu da usvoji. Subhanallah, Hazreti Alija, Allah anhu, Ebu Bekr kad je halifa bio, nije dozvoljavao Hazreti Alija da izađe Ebu Bekr iz Medine, nego što će mu on uzeti uzde za konja i ispratiti ga iz grada. Hazreti Alija, zet Resulullaha i Amidžić Resulullah. Čak su imali, kaže Hazreti Omer i Abdullah ibn Abbas, poštovanje, kaže Hazreti Omer, pripazi onaj počasti nekako Ibn Abasa, kaže Hazreti Omer koji je ulema, koji je alim, kaže ovako nam je naređeno da radimo prema porodici Rasulullaha sallallahu Drugi ashab kaže ovako nam je naređeno da se odnosimo prema onim koji imaju znanje. Subhanallah. Enzilu nase nazilehu Dadnite ljudima onaj, onaj odnos koji im pripada. Mi danas imamo problem tog sistema vrijednosti. I on, nažalost, pošto identitet se oblikuje ili iznutra ili izvana sto hiljada hafiza ovoga ili onoga imena, muderisa ovoga ili onoga imena, vajiza, e, imama, hativa, za sto godina, vjerujte mi, ne bi promijenili ono što je agresija na Bosnu i Hercegovinu između 92. i 95. promijenila. Ne bi Allaha, Ne bi promijenili. Jer mi smo u tom momentu postali svjesni identiteta. Postali svjesni, e bolan, ja nosim la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah najveću istinu. Ne može me podnijeti onaj ko ne nosi tu istinu. Sve drugo je samo kolaterala. Sve drugo samo prati. I teške situacije u životu vjernika. Subhanallah, koja je ljubav bila ashaba Resulullaha prema njemu? Da jednog od ashaba su ufatili i trebaju ga pogubiti. Kaže mu Ebu Sufjan koji je tad bio nemusliman. Kaže, bil volio sada da si ti među svojom porodicom a da je Muhammed na ovom tvom mjestu sallallahu alaihi sallam da je Boži poslanik ovdje da ga trebamo pogubiti kaže taj ashab pa to je ljudi, to je ljubav koja se ne može opisati riječima to da kažeš u trenutku kada te čeka mač glavu da ti ocijeku Kaže, tako mi Allaha, ne bi volio da sam ja među svojom poradcom ako bi cijena toga bila da Muhammeda trnu bodi a ne da mu nešto budi mi kad budemo voljeli Islam, voljeli stvoritelja, voljeli njegovog pegambera, onako kako su oni, barem da pokušamo da volimo kako su oni voljeli, onda će se mijenjati stvarnost. Onda ćemo imati situaciju da, pa brakove sve utemeljimo na vrijednostima, druženja sve utemeljimo na vrijednostima. Bez toga ne možemo naprijed. I sve ono što se dešava u društvu, vjerujte, sistem vrijednosti idemo na put. Hoš ti mene slušati ili ću ja tebe slušati? Ako ću ja tebe slušati, reci mi odmah da ja idem svojim putem. Ko to? Nema priče. A ja ako sam budala pa ti naredim što na jednoj onaj nozi, za takvu budalu se ne treba vezivati. Razumijete? Sistem, čuvajte sistem vrijednosti. Čuvajte riječi. Dedo nana, ljudi. Dedo nana, tu su najljepše Otac, majka, babo, majka. tu su najljepše riječi koje može čovjek izgovoriti balan u životu nakon riječi Allah, <laughs> nakon riječi Rasulullah. To su glavni sadržaj mog i tvog života. Zbog toga ovaj hadis govori s jedne strane o poštovanju, jer kaže šta su, desilo se da, da Rasulullah s.a.v. abdesti, oni uzmaju sad tu vodu. Čak šta više, da imate predaju u muslimovoj hadiskoj zbirci. Jedna od rođaka Mohameda s.a.v. zaspao je Rasulullah kod njih u kući. I kaže, bilo je vruće, kaže, oznojio se Boži poslanik, sallallahu Kaže, uzela je njegov, ovaj, njegov znoj. Kaže, što si uzela znoj? U posudu jednu. Kaže, što? Kaže, mi ovim liječimo svoje male. Kad se razboli dijete, kaže, kad ima visoku onaj temperaturu, kaže, malo mu znoja damo s vodom, s nečim, kaže, Allah spusti odmah. Sallallahu Muđiza Rasulullah, Ili, kaže, miješamo ga sa svojim mirisima, kaj tako mi Allaha ljepše miriši. To je poštovanje prema Rasulullah. I zato kad imamo taj sistem vrijednosti, kad znamo da je Allah dragi taj koji određuje određuje vrijednost, onda nastojimo u svojim životima, malo pomalo. Ne treba očekivati rezultate preko noći. Možda je ova generacija kojoj mi pripadamo, svi zajedno, oni koji imaju 17 godina ili oni koji imaju 77. Možda smo mi generacija koja priprema nešto za sljedeće generacije. Vjerujte. Možda smo mi tu da im otvorimo prostor, da im damo mogućnost da oni promijeni. Možda naša generacija neće moći, ali daj da mi pokušamo napraviti ambijent, napraviti da, da, ljudi gledaju stvari kakve jesu, a ne kako im se prikazuju. Još jedna stvar, pošto se u hadisu spominje, Rasulullah s.a.v. je spojio podne i kindiju namaz. Vi znate, alhamdulillah, kod nas je to praksa kada imamo ovaj dženazu u Srebrenici da da se fetva ima onaj u drugim mezhebima se spajaju namazi ovaj podnijek Indija i akšam i hvala dragom gospodaru to je jedna od, od, milosti koju je dragi gospodar dao umetu Muhammed nama nije وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ zaista nam Allah nije dao nikakav teret u vjeri i kada vidiš čovjeka da doživljava vjeru kao teret samo te molim postavimo jedno pitanje pred kim si ti brat ili sestro učio takvi ljudi obično nemaju ni mahalskog hođu nego su uzijali pa čitali, čitali, čitali i na kraju sami sebi svojim znanjem pritisli. Vrlo bitna stvar. Autoritete. Poštujmo autoritete. Nemojmo dozvoliti da hadis Rasulullah sallallahu alaihi koji nam je, pazite, jedna, jedan od glavni, jedna od glavnih poruka hadisa Rasulullaha jest nije od nas. Pazite, nije, nije to mala stvar, nije od nas. Rasulullah kaže nije od nas. Kažu, ko nije od nas? Onaj koji ne poštuje starije, i nije samilostan prema volem jerham i nije samilostan prema mlađi. Zašto? Jer mlađima treba samilosti da im damo, da ih osokolimo, a starijim treba uvažavati. I subhanallah, kaže Rasulullah sallallahu time ću završiti, mislim da hadis bilježi Tirmizija, kaže min iđlali lahi, od tvog poštovanja prema Allahu, iđlalu bil muslim, da poštuješ onoga koji je osjedio u islamu. Svaki put kad hađi lijepu riječ ili nekoj hađinci kažeš, znaj da time ti pokazuješ poštovanje prema, prema stvrtelju I badet ne treba razumjeti samo kao post, kao namaz, treba razumjeti kao cijeli život. Ako na ovaj način razumijemo stvar, onda nas Allah pomaže da u svakom trenutku možemo činiti ono sa čime on zadovoljan. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Amin. Gospodaru naše prosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da budemo u svim svojim dijelima iskreni. Amen. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga zla. Amen. Gospodaru naš sačuvaj nas od neznanja i oholosti. Amen. Gospodaru naš sačuvaj nas od prohtjeva sa kojima Ti nisi zadovoljan. Gospodaru počasti neoženjene među nama da se oženi. Gospodaru naš počasti neudate među nama da se udaju. Gospodaru naš počasti nas da mi rađamo djecu i da budemo ponos Tvoga umeta. Gospodaru naš počasti nas da mi budemo dika Tvoga umeta. Amin. Gospodar naš zaštiti umet Amin. Gospodar naš počasti umet Amin. Gospodar naš počasti nas da svako dobro koje počnemo da u njemu i Amin. Gospodar naš neka se naša srca ne okreću na drugu stranu. Gospodar naš učvrsti naša srca. Gospodar zaštiti nas da nam dunjalog bude najveća briga. A olakšaj nam da se nosimo sa dunjalučkim brigama. Gospodar naš počasti obskrbom one među nama koji posla nemaju. Gospodar naš počasti obskrbom one među nama koji posla nemaju. Gospodar naš počasti nas da nikada svoje ruke ne pružimo ni prema kome osim prema tebi. Gospodar naš počasti nas da čuvamo svoje dostojanstvo. Počasti nas da čuvamo din isla. Gospodar naš počasti nas da živimo životnim stilom tvoga Resulullaha. Gospodar naš molimo te da pomogneš umet Muhammed. Gospodar naš molimo te da sačuvaš umet Muhammed. Gospodar pomozi umet Muhammeda na svakom mjestu. Posebno te molimo za Siriju. Gospodar naš pomozi umetu Muhammeda u Siriji. Gospodar naš počasti nas da mi razmišljamo o njima. Gospodar naš počasti nas da učimo dove. Gospodar počasti nas klanjamo dva rekata i na seždi tebe molimo da pomogneš umet Muhameda na svakom mjestu. Pomozi nas u Palestini, u Iraku, Afganistanu, na svim mjestima gdje se muslimanska krv lije. Gospodar naš, nemoj da mi nosimo odgovornost tu krv gospodar naš, molimo te da mi ne obrukamo ume Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi Oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Gospodar naš, neka niko među nama ne bude nesretan. Gospodar, neka niko među nama ne bude nesretan. Gospodar naš, neka niko među nama ne bude nesretan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Alhamdulillahi al ไม่อยู่